يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد Enyi watu, nyinyi ndiyo wenye haja kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujitosha. Msifiwa. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد Akitaka atakuondoeni na alete viumbe vipya. وما ذلك على الله بعزيز Na hilo si gumu kwa Mwenyezi Mungu.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 wakanusha waliokuwa kabla yao mitume wao waliwajia kwa dalili wazi wazi na kwa maandiko na kitabu chenye nuru. Thumma akhadhtu alladhina kafaru fakaifa kana nakir, kisha nikawakamata waliokufuru, basi kuchukia kwangu kulikuwaje? Allahu akbar, Allahu akbar la watu nyinyi ndiyo mnaomhitajia Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Na yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujitosha, hawahitaji viumbe vyake. Na yeye ndiye mwenye kustahiki kusifiwa kwa kila hali. Mwenyezi Mungu akitaka kukuteketezeni, basi atakuteketezeni kwa utumilivu wa uweza wake. Na alete umbaji mpya utauridhiana na hikma yake. Wala kukuhilikini nyinyi na kuwaleta wenginewe si muhali kwa Mwenyezi Mungu. Wala nafsi yenye dhambi haitobeba dhambi za mwinginewe. Na mtu aliyekuwa tabani kwa mzigo wake wa madhambi akimwomba mwinginewe amchukulie, huyo mwingine hatomchukulia hata kidogo, hata angelikuwa ni jamaa yake. Haya ni kwa kuwa kila mtu kashughulika na yake. Na ewe nabii, usihuzunike kwa inadi ya watu wako Kwani hakika maonyo yako yanawafaa wale ambao wanamhofu Mola wao mlezi peke yao katika siri na wakashika sala kwa mujibu inayofaa. Na mwenye kujisafisha na uchafu wa madhambi basi anajisafisha kwa faida ya nafsi yake na marejeo yote mwishoni ni kwa Mwenyezi Mungu na yeye atamtendea kila mtu kwa anavyostahili. Rejea maoni ya kilimu juu ya aya saba surati Zumar na mbebaji habibi mzigo wa mwingine. Hawawezi kulingana wakawa sawa, siahidika kuifuata haki kwa ujinga wake na mwenye kufuata njia uongofu kwa ujuzi wake. Wala uongo na kweli, wala kivuli na upepo umoto. Wala hawawezi kuwa sawa walio hai kwa kukubali imani na maiti ambao hawahisi kitu na nyoyo zao zimefungika na kuweza kusikia aliyo kweli. Hakika Mwenyezi Mungu humhidi ya mtakaye asikie hoja kwa sikio la kukubali Wala wewe nabii si mwenye kuwasikilizisha waliokufa kwa inadi yao na ukafiri wao kama ilivyokuwa huwasikilizishi walio makaburini. Wewe una jukumu ile la kufikisha ujumbe na kuonya tu. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma wewe uwafikishie watu wote hii dini ya haki, ukiwabashiria pepo wenye kuamini na ukiwaonya kwa adhabu ya moto wanaoikataa hii dini. Na hapana kaumu yoyote katika kaumu zilizopita ila walijiwa na mtu kutokana na Mwenyezi Mungu wa kuwahadharisha na adhabu yake. Na ikiwa kaumu yako wanakukadhibisha wewe, basi waliokuwa kabla yao waliwakadhibisha mitume wao vile vile. Na wao waliwaletea miujiza iliyo wazi na maandiko ya Mola mlezi na kitabu chenye nuru kwa ajili ya kuongoza njia ya kuokoka duniani na akhera. Kisha nikawashika waliokufuru kwa mshiko mkali. Basi hebu angalia kulikuwaje kuchukia kwangu kwa vitendo vyao na ghadhabu yangu juu yao.